Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصالحين فإنه كان للأوابين غفوراً وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل والمسكين السبيل ولا تبذر تبذيرا إن إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإن تقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق الحق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلاً ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن ولي سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ربكم أعلم بما في نفوسكم al-ayah Rabbukum utawi pangeranira a'lamu kumudaneni sapa pangeran bima fi nufusikum kelawan perkara kang ana ing sak jerone pira-pira atimu niki nglanjutake bab birrul walidin birrul walidin artine bakti dateng tiang sepuh kalih lawan katane ukukul walidin wani ring wong tuwa loro wani karo wong tuwa basa arabe uququn <coughs> Kanjeng Nabi ngancam dateng tiang kalih mesti ditumpes dening Allah nang donya Dewi Nabi isnani yu'ajjiluhumallahu uqubatahuma fid dunya al-baghyu wa uququl walidain isnani wong loro yu'ajjiluhumallahu uqubatahuma sing tumpesane di gawe nang donya ora usah ngenteni sok kiamat siji al baghyu lacut wani ring Gusti Allah nomor loro wa walidaini wani karo bapak ibu tumpes nak donya dawe jeng nabi mengkudungo sampan sakit niteni agar ono anak terlalu wani ring wong tua loro luweh-luweh ring ibu maka sampean titeni tiang wau nek boten ninggal tobat tumpes kadang-kadang cekak umure mati mendadak sing kurang kepenak nomor loro atau tiga umur panjang sing menggik menggik terus menggik menggik ya kena mengguk mengguk ya kena ini nah. sampan titos ini dawen jenabi mesti bener isnani yu'ajjiluhumallahu uqubatahuma fid dunya al-baghyu wa uququl walidain. Ateng iki diterangake Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Pangeran ngerti sing nak ngene atimu. Kowe bakti karo wong ku tenanan tah etok-etok sing pirsa Gusti Allah. malaikat orang ngerti. Indakunu salihina lamun ono sapa sira kabeh salihina ku wong sing taat marang Allah. Taat ring ini Allah, taat ring dawuhe. Antarane dawuhe Allah birrul walidin. fa innahu moko sak Allah kana iku ono Allah lil awabina warang wong sing padha gelem tobat wa fura iku zat sing ngapura mbok menawa kedarung bapak ibu wis kapundhut ing mongko nalika uripe wanine luar biasa nek wis kadung kapundhut piye nek wis kudung kapundhut satu-satunya jalan didongaake didongaake asal wong tuwa lorone Islam didongaake nek wong tuwa lorone ora Islam didongaake jaluk nang haram haram nek dijaluk nok mak perintah niki tipe nemu temut dungakno karo wong Islam sing kapundhut fardhu kifayah wajib dalile salat jenazah dalile gampang salat jenazah salat jenazah ku nganti diwajibake fardhu ne diarani kifayah nek ngati ana wong Islam kapundhut wis berhak disolati ora ana sing nyalati wong sak balat dosa kabeh sak balat bahasa kitab iki e. sak balat asgharul balat negoro sing paling kecil yaiku sak kecamatan sing diarani negara yaiku sing ana pemerintahan militer lan pemerintahan sipil ku diarani negara nek kaya desa urung iso diarani negara pemerintahan militer kuramil dan ramil dan sek sipil kena iban Jadi asgharul balad sak kecamatan dosa kabeh nek ana wong wis kapundhut berhak disolati ora ana sing nyalati babar pisan dosa kabeh wong Islam sak kecamatan nek fardhu kifayah intine salat jenazah berdoa nah, berdoa intinya sholat jenazah berdoa nek badut takbir sing nomor telu takbir niki takbir mboten maca takbir badane takbir sing nomor telu maca nek mayite lanang Allah maghfir lahu warhamhu wa wa'fu anhu waj'alil jannata maswahu takbir. Takbir kali maca takbir niku dhewe. Ya. Kaya nek nuju bodho salat rong rakaat badane takbiratul ihram rakaat sing sepisanan takbir ping pitu. rakaat kedua badane takbirul qiyam takbir penglima. takbir kali takbir niku dhewe nek takbir angkat tangan takbiratul ihram angkat tangan Allahu akbar ya nek maca takbir ora usah angkat tangan iki bedane Jadi Allahu Akbar. Subhanallah. Nah, Alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Takbir. Nek maca takbir ora usah angkat tangan. Kayak nek nuju maca takbiran kok maca. Aja Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Stres kabeh niki niku maca takbir Ojo angkat tangan Ojo Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd ora ana ngene iku mergo kowe maca oh nek aturane maca takbir karo takbiran. Takbir karo maca takbir. Padha karo salam karo maca salam. Hakul muslim alal muslim situn. Idza laqitahu fasallim alaih. Al hadis hasisun sahih rawahu Muslim. Hae wong Islam nek kepethuk wong Islam, salam. Ya, ana enam idza laqitahu fasallim alaih. Nek kepethuk salam. Aja keliru idza laqitahu fasammillah. Nek kepethuk maca bismillah ora ana niku. Ya, dadi kepethuk no. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aja kepethuk bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim pada tindak pundi Bismillahirrahmanirrahim pada tindak peken Bismillahirrahmanirrahim Tak peken tumbas nopo Bismillahirrahmanirrahim tang peken tumbas telo Bismillahirrahmanirrahim cekap semantan, Bismillahirrahmanirrahim Monggo-monggo <laughs> Podo stres ini Niki. Mulane sing teliti. Nggih. al Quran hadis niku nggih gampang tapi pengetrapane sing angel. Mulane nek ana salam diawali basmalah, ora wajib jawab. Sebabnya apa? Sebab ora salam. Maca salam. Nah, nek maca salam ora wajib jawab. Ya, padha karo <laughs> zamane kene. sembahyang ra maca salam. Assalamualaikum ayuhan nabi rahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nganti ana fil alamin hajid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki maca maca salam. Nah, ora ajim jawab. Lah niki carane. Dadi salam apa maca salam? Nek salam langsung kepedhok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wajib jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ora wajib jawab. Oh, niki bedane hati ana aturane, ya. Dadi ndongaake karo wong tuwa loro kula wangsuli malih sing Islam. Wong Islam wis kapundhut. Ndongakno karo wong tuwa loro wajib. Ndongakno. minimal nek bakdo salat ndongaake aja nganti lali tapi nek wong tuwa loro sing kafir nek wis mati didongakno jaluke ngapura dosa haram nalika nek donya bakti karo wong tuwa loro padha go islam utawa kafir wajib hmm. niki hebate wong tuwa nah padha ke Islam atau kafir wajib dibakteni <clears throat> iki urute bahasa Quran badane pengabdian sing murni datang Allah aja disekutokake bakti karo ibu bapak padha kono donya utawa ana akhirat nek pancen Islam nek donya nek kafir wajib terus ganti bakti rengene sanak famili fakir miskin orang terlantar di dikhususake sakit atizal kurba terhadap bapak ibu wis dilakoni kewajibane manusa iki ana apa ora ana wa atilan maringono ana sira zal qurba ing wong kang ana hubungan kerabat bahasa kudus sanak famili paringono ana hakku ing hae piye hae sanak famili kudu dibekteni di silaturahimi niki silaturahim karo berbakti ya. wajib nih wa'ati dal kurba dadi hae sanak famili kudu dilunasi hmm. ya. terus wal miskinah wong kok sing miskin ngene iki nek nuju disebut siji wal miskina ya fakir miskin wabnas sabilih lan anak dalan anak dalan ki sing dimaksud senajan wong sugih nuju musafir teng tengah dalan kentean duit kentean sangu niki diarani ibnu sabil supaya dihormati hmm. dihormati. Nah, mulane wong tetangga ku ana telu. Hakul salah satu Hak tetanggan. Fajarun lahu salah satu hukukin. Tonggo sing ini hak telu. Tonggo sing ini hak telu. Sici tonggo Islam tonggo pepetan lan tonggo isih kerabat ya. pepet Islam li kerabat iki tonggo duweni hak macam telu Fajarun lahu haqqani ana tangga sing namung duweni hak loro tangga pepet lan family nomor loro jarun lahu hakun wahid niki hadis niki tangga sing duweni hak siji yaiku tangga pepet tapi ora Islam ora family kafir niki. Tonggo kafir niku duweni hak tetanggan. Pokoke sampean catet, angger ora kafir harbi ora kaum murtadin wajib dihormati. Nah. Nek nuju gawe ya diresoyo. Nek kue nuju bancaan diteri. Cuma ono aturane. nek nuju kurban ora kena diteri daging kurban kekah ora kena anjur piye solusine solusine jalan keluar iku landung konangan gampang tukokno daging ning kliwon oh, kliwon ku nek kudus oh, wong jeporo ring kliwon yo kentekan ya tukokno daging ning pasar Nek le ngedum sekilo sekilo, tanggane mau loro tukokno rong kilo dumno. Dhe'e pokoke entuk daging, tapi aja daging kurban, haram. Daging kurban akekah diyafatur rahman, suguhane Allah. Ora iso ringe wong kafir. Anung hukukul jiran piye? Tukokno daging ring pasar. Oh, ana aturane. upamane kono kepaten lawat tekane cuma aja nganti ring klenteng ring gereja ora usah ring omahe tok engko didongakno ah carane ndonga kudu pinter lah iki wong esang kudu pinter wong esang wis muga-muga anu nyah koh koping tas sapa iku Moga-moga untuk imbalan saking Allah setimpal. Ngono. Ada usah neraka, aja ngono. Ah, Moga-moga entuk imbalan sing setimpal. Mesti bener e. Nah, sing masih hidup mudah-mudahan mendapat petunjuk dari Allah. Bener. Lah aja nganti ra isanan. Ya ora aturane. Ya. Mudah-mudahan almarhum mendapat imbalan dari Tuhan setimpal dengan amal perbuatannya. Dan bagi yang masih hidup mudah-mudahan mendapat hidayah dari Allah. Benar biji sepuluh likono bunga. Oh. Nah, niki ana aturane. Dadi wong Islam kudu reti ngempakno. Nah. aja ndeng wong kafir kok didongakno sing dak kena ku ndongakno muga-muga diapura pamane ana mati kafir keluargane kafir muga-muga almarhum untuk suwarga firdos Walah, firdos iki em tapi ya angger-angger mbok wena-wena wong iku nah niki sing keliru hati diatur carane ndonga hmm. ya Jadi kerabat duwe hak paham ya. Nek nganti kerabat termasuk fakir miskin, jadi hak loro niku. Ya kerabat li miskin. Nek nuju ngetokake zakat diutamake. Nek kerabat tapi suke ya sedekah-sedekah. Istilah bahasa kudus Taliasih, asih. Nah, kanggo mengikat ben tresno tali asih anak miskin klebu golongane asnaf samania dibagai zakate wabnas sabil niki arang-arang niki abnas sabil tapi kadang-kadang seono lah ibnu sabil niku kadang-kadang tenanan kadang-kadang ngapusi lah niki sing susah niki kalau wau wala dari mana kalau nanti nanti Dari mana? Saya dari Lampung. Lampung Sumatera. Iya. Nah, kan kok dagas das saged duge ngriki sing kene. Lah kula dikandani tiyang. Eh, dudu wong Lampung iku. Lampung kok iso cara Jawa aku. Terus tak takoni sampean benere saking pundi. Oh kula papringan. Oh ya. <laughs> ya tak wae tetap tak wae. Sebabnya apa? Gelem goroh. Gelem goroh, gelem ngaku. Tak wae. Walane nek goroh dak ngaku dak tak wae. Muga durung tobat. Dalile innahu kana lil awabina ghafura. <laughs> <laughs> Nire niki. Dadi wis ngaku senajan goro tetap tak wae. Tapi sithik. Oh, ana aturane. Ya, dadi tetap tak wae. Niki. Nek carane do lucu-lucu ngono nek do njaluk niku. Hmm, ya. jadi bahasanya itu kadang-kadang orang dikekuk-kekuk dikekuk dari mana tasik malaya oh eh, eh ente ajengan enggak reti ya ajengan ajengan ku kiai nah, kalau kamu reti bahasa sunda sidik-sidik oh nanti kalau teng Bandung majalah yang Bandung kon pidato bahasa Sunda padahal kalau mboten sakit niku ya wis tak kon kekno kancaku no. terus kanggo bebungah para dulur para ajengan anu mulia pribados ngeraos bingah kuayana asa patepung lawung Pak Amprok Jongok. Wah. Barang tutuk Pak Amprok Jongok gak tidak iso nerusno kula. <laughs> Lah isane tek kiku lho jenengan. Niku. Ah, maknane apik. Para dulur, poros derek, Para ajengan, porok kiai. anu mulya ingkang minulya pribados ngraos bingah kula rumangsa bunga. pribados ngraos bingah kuwayana ti patepung lawung pak amprok jongok saged pinangge sedulur kata saiyek saeka praya lha ade tak bedhe ente ajengan gak ngerti eh ya dudu tasik malaya ngono lho ngono tak, ya nah. Carane ngono tok. wis terus tak kontak tak takoni ngaku. Kula Jawa Tengah mawon ya endi Demak. Oh wis. Nah. Terus tak wae. Sebab apa wis tobat. Nah, tobat diweki ngono. Oh, Nek ora tobat aja diweki. Iwab nasabi. Jadi kadang-kadang lucu. Kula wau teng stamplat koper kula sak doyo, Apa cek tak nggawa ora telas aku. Ayo. <laughs> Ah, tapi tetap tak wae, tapi sithik. Oh, ngono carane. Nek ngapusi diwae sithik. Nek ora ngapusi rada akeh. Oh, ngono aturane. Nah, niki wabnas sabil. Ki wa'ati dzal qurba haqqahu wal miskina wabnas sabil. Wala tubadzir tabziro lan aja boros sira kabeh. lan aja boros tabdzir iku boros tabdzira kelawan tabdzir tegese ngeceh-ngeceh hmm, nek cara kudus ngeceh-ngeceh duit aja mbok ceh-ceh contohnya duit dinggo diceh-ceh dinggo maksiat duit nggo maksiat ya nanggap ledek ini ku jeneng ngeceh-ngeceh duit ya, ya. sepokoke sing dinggo liyane taat dinggo maksiat iku diarani ngeceh-ngeceh duit aja diceh-ceh para-para nek zakat diparingake karo sing berhak sedekah diparingake karo sing berhak menerima nek iku ora ngeceh-ngeceh ya. malah anjuran nek kanggo maksiat namine ngeceh-ngeceh dijelas pisan. innal mubadzirina satemene wong sing ahli ke barang pemboros kanu kono sapa mubadzirin ikhwana syayatin iku pira-pira kancane setan wis dulure setan iku wong sing ahli tabdir wa kana syaitanu lan ana sapa setan li rabbi marang pangerane kafura iku wong sing banget le ngufuri ra tau syukur ning selalu ngufuri kenikmatane Allah iku setan nganti setan iku sok nganjuri rengene wong Islam bisik-bisik asyaitonu ya'idukumul faqara wa ya'murukum bil fakhsha wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla Wallahu wasi'un alim. Surat Al-Baqarah juz 3. asy ya'idukum. Syaitan ngancam ning sira al-faqra ing kefakiran wal fahsya'a. asy ya'murukum. Ya'idukum. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murkum bil fahsya. Syaitan ngancam kefakiran lan perintah bil fahsya iklawan kon medit. Niki endahe Quran. Lafal al fahsya al fahsya nongone Quran komplit manane fahsya az-zina. namung siji al fahsya sinone justelu surat al-Baqarah maknane medit perintah setan siro wong Islam kon medit nah diancam pekir nek kowe keblebon pekir diperintahke medit wallahu ya'idukum min maghfiratan min huwa fadla nek Gusti Allah malah janjeni sing bloboh-bloboh bakal diparingi ganti hmm. lanti diampuni maghfiratan minhu wa fadla dijoli nah setan perintahnya medit nah ya medit ya medit sing diarani gemih, apik ya gemih. nek kemediten niku lho sing susah ana ceritane wong medit ora mekakat tuku ndas wedhus niku dikerek hmm. ndak sempedut dikerek terus nek masak diduno terus ngono kendil dimasak gule bar kerek maneh <laughs> gule sesuk medun maneh ngono kanti seminggu ya Allah Gusti tuku ndas pedhe medit ya medit tapi kok mediten iku lha kok sing nomor 7 ku gule apa iku ya medit ya meditnya aja ngono ya kemediten ya ya pamane jilwe tiga seso nek durung mampu mampu buah nek mau batir mboten nek barang isa dimanfaat no tinggu mboten batir nek barang sing bisa dimanfaat no dibuat mau lho, Oh, nek das wedhus seminggu ngono ya wis mambune srak wis ditegule iku hmm, ya lah niki dadi medhit ya medhit tapi aja kemenan-menan ya dadi pamane sing buka nek mau dingengena nggo sahur ngene kok ora apa-apa mosok nggo buka nganti seminggu ku apa ya susah goreng ne sesuk goreng maneh nganti tak kena dicokot <laughs> iki Eh, eh, namanya kemeditan kemeditan dilarang seneng ya, senengane setan ngakon medit hmm. ah, perlu dicatat hadis nek diwaca medeni Inna Allah yab'asu malakaini ahaduhuma yunadi Allahumma a'ti munfiqan khalafa wal akharu yunadi Allahumma a'ti mumsikan talafa Gusti Allah ngutus malaikat saben dina medun ring donya saben esuk innallaha yab'asu malakaini Gusti Allah ngutus malaikat loro saben dina kon medun Tugase ndonga. Bar ndonga mabur maneh. sisu meduneh ndonga. Dungane sing siji rada apik. Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah Gusti, wong sing breh panjenengan paringi gantos sing kathah. Penak. Sing siji berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah Gusti wong sing medit-medit sampean tumpes. Wah niku. Ngatene iki terus digrayang awake dhewe klebu medit apa ora niki digrayang dhewe. Aja ngunjenguk kancane. Rungokno. <laughs> Ah, rungokno dhewe ra wong wala wala wala. Grayang awake. Nah, Dungane Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Niki sing siji. Sejiji Allahumma a'ti mumsikan talafa. Awali hadis innallaha yab'asu ini Allah ngutus malaikat loro khusus berdoa. Ya. Mulane sing breh lan pumpung wayah poso. Hmm, buyung pumpung wayah poso. Lah wis jane si kepengin brewong dititah ana ku lha kok dakno anane bakul re wah pamane ana iku ngene iku titik nangane bakul carane piye ulangane Quran janjeni niki ngaten iki sampean catet ayat pira jis pira karepe piye kula wangsuli malih ape ngaweh ora ana dhuwit iso menyen wong sugih kok nak dhuwit oh, iso ditijinone bakul nah durung dateko biasane bakul nek storku likuran likuran mulane malam likuran diarani malam preman hmm. sing ibadah ya preman <laughs> sing anu ya preman padha wae preman kok ana preman akhirat ana preman donya padha mawon Lah niki mbok menawa kekosongan. Dalile tak duduhno. Wa imma tu'ridanna lan lamun mengu melingos sira temenan. Anhum sangking zal qurba wal miskin wabnas sabil anhum saking pam sanak family fakir miskin Ibnu Sabil Ibnu Sabil niku tiang terlantar Ibnu Sabil asale wong sugih Ibtigha rahmatin krana ngarep-ngarep rahmat mir rabbika saking pengenan ira tarjuha kang isih ngarep-ngarep sira ha ing rahmat piye tegese ngeten sing angel le lenggenahna no. Nek nuju fakir miskin. Ibnu Sabil. Sanak famili sing sangat butuh hake domoro. Yang mongko kuira nyekel duit temenan. Sebab iji ono nong ini bakul. Semayani. Fakul lahum. Mongko ngomong sira lahum marang wong telu. kaulam maisura kelawan ucapan kang halus Mas nek pantese tindang Mas, Mbak, Bu kula badhe ngaturi jenengan. Insyaallah benjing tanggal 24 jenengan mriki malih. Ampune pahewu. Insyaallah arep pun dateng. Hmm. Ha sing diweki ya jale lucu. Kira-kira ngaweh pira sih sampean? Lha aja ngono, ndelok ontong. Ya dak ngono, nggih, mangkene carane. Semayan iki al mumin akhul mu'min, al muslim akhul muslim, ngaten iki disemayani. Niki lakune jeneng Nabi. Diterangake tengene tafsir sawi halaman telung atus pat likur. La taktok roja al fakiri mingka. Ne ono wong fakir nyuwun ojo nganti mbok putus. Saake. Bal imma antuk tiyahu ingka nama kaseun. Paringi. Nek kenggawa. Nek au taruddahu bilutfin atawa dirutulak sing alus niki dereng enten atane kira-kira bakul dateka niku tanggal selikur jangan niki tanggal rolikur insyaallah kama kana min khalqihi sallallahu alaihi wasallam kados tindak lampahing jeneng nabi fakana idza suila a'ta awa'ada bil ata' Kanjeng Nabi nek disuwuni pasti ngaweh nek ana barange utawa janji ngaweh nek dak nyekeli apa-apa. Hmm, niki Kanjeng Nabi. Lan Kanjeng Nabi nek mari ngene ku ndo usuk. Ora dipadakno, ndo usuk. Samene nek nuju ana daya. Niki nate Kanjeng Nabi ketamunan wong fakir. Nek ngarep lawang terus dipundhutake roti. Roti dilungke. Fakire lunga. Sedhe lah ana wong sugih teko numpak jaran. Dipinarakake ning kursi. Disukui kaya wong sugih. Ana wedange ana sembarangane dening wong sugih. La Siti Aisyah matur. Oh, Siti Aisyah niku sih nom lho. Nalika kanjeng Nabi wafat, Bu Aisyah ku nembe umur 18 tahun. Ku nalika kanjeng Nabi wafat. Nalika dadi garwane kanjeng Nabi mulai umur 6 tahun. Dolane ana Siti Aisyah takon. Lho jenengan kok model? Ana apa kok model? sing wong pakir sampean gurjikno mak sak cuwil roti siji sing wong sugih malah disugati pirang-pirang lidi pinarakno kanjeng nabi ngendika umir tu an unazzilan nasa ala qadri manazilihim aku diperintah Allah kon ngurmati wong ki menurut tingkatane hmm. upamane sing fakir nyuwun monggo kula aturi pinarak bingunge rak mekakat niku wong fakir wong ngemis-ngemis ki lho njaluk dhuwit ngono monggo pinarak riyen malah suwe kesuwen alung sing kecekel ngono terus ngarep njaluknya njaluknya njaluk ngono ngoten niku nek fakir nek leren pinarak leren ngumbing ngawahi dadi siji kan susah niki umir tuh an unazzilan nasa ala qadri manazilihim dadi wong ku di kanjeng nabi diperintah kon nempatake seseorang menurut tingkatane hmm. padha karo wong ngomong karo manusa aja oh, diawur kabeh khatibun nasa ala qadri uqulihim Sampai ngomong karo wong menurut akale. ngulang nak TK kok nganten niku ya toko ngomong nak TK kok ngomong nganten lucu nak TK aku yo ngomong sepeda pancal apa apa sepur ngono ya aku ndek ereti TK aja ngomong-ngomong bab nganten hmm. anek ah, pemuda-pemuda ya iku ngomong bab nganten. Wis tuwa-tuwa kok ngomong nganten ya lucu. Ngomong-ngomong wong tuwa ya ngomong mati ngene lho. Wong umur 70 80 jak ngomong ngomong manten lho. Alah. Ha ah, sing dirabekno apane kok lucu ngono. <laughs> Lucu. Hah? Eh, sih nggak umure tua tua paham. <laughs> sing enam enam orang paham, turun paham. Oh, niki. Iya. Dadi nek wong ngomong mati, ngomong ibadah, ngono. Jadi, anek ah, nom-noman ah, ngomong nganten, ngono ku e muka rak mukakat. Jadi ya. khatibun nasa ala qadri ukulihim. Nah, <clears throat> terus ayat candai pun Gusti Allah nggasak nyindir. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika wala tabsutha kullal basth. فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا wala taj'al ojo oh, ndadekake sira daka ing tanganmu maghlulatan hale dibelenggu ila unuki kamarang gulumu tanganmu aja mbok blenggu ning gulumu tegese apa medit hmm, istilahnya iki namanya gasak bahasane bahasa isyarah tanganmu kula aja mbok blenggu ning gulumu medhit sing tenanane wala tabsudha kullal basti lan aja jebeberake sira ing tanganmu kullal basti kelawan jebeber sing ombo-ombo nek jebeberake tangan aja nganti ombo-ombo sedekah nganti entek-entekan sedekah ditesak peti diweno kabeh peti kosong ora oleh hmm, larangan Fatakau ta mongko dadi sira kabeh nek kemediten maluman ku diwada. Wong medit ku diwada, Allah ya gething, masyarakat ya gething. Hmm. Mahsuran tur nek kakean metune nelongso. Hmm. As-sakhiyu wong breh. Qoribun minallah. cedak saking rahmati Allah qaribun minan nas cedak masyarakat qaribun minal jannah cedak suargane. ba'idun minan nar aduh nerakane iki wong breh niki hadis niki as-sakhiyu qaribun minallah qaribun minan nas qaribun minal jannah ba'idun minan nar wal bakhilu ba'idun minallah ba'idun minannas ba'idun minal jannah qaribun minan wong medit aduh rahmati Allah aduh ke masyarakat aduh suwargane cedak nerakane hmm, ini maksudnya apa? karek milih Sampan milih sing ndi hmm. ora ana wong medit disenengi wong ora ana medak hmm. anu alah medite nene nek nek gak wong idu didilat maneh kok <laughs> iki gak sak wong medit idu bisa didilat maneh masyaallah medite ra kakat Nah, melane kalau ojo medit medit ya. Nek medit ngono ndak ora apa-apa. Nek kuwa medit dene iku sing nemene. ya niki ya digasak karo Gusti Allah rumangsane wong sing do sugih-sugih ku rumangsane dite dhewe apa wis taman takoni tak ngora meneh dite dhewe wong sugih kaya ngapa mesti ana dite wong fakir ketitipan pasti pasti Mulane dhewe Allah dawuh wa mimma razaqnahum yunfiqun. Niki meleh-melehno. Setengah saking barang kang paring rizki ingsun infakno. Hmm, Gusti Allah iki nyindir rizkiku sangka ingsun. Dalile. Nah iki. Ngono dadi zaman make kepenak ngono lho. Inna rabbaka satamai pangeranira ya besutu. iku gawe jembar sapa pangeran ar-rizqa ing rizki liman marang wong yasau kang ngersakake sapa Allah ing man wa yaqdir lan gawe rupek sapa Allah dadi rizki jelas paringanipun Allah rizki diwena wong ana sing diweki akeh ana sing diweki sithik mergane apa nek akeh kabeh bingung manusia kok bingung ini apa zakat bingung tidak ada nasabah kita tidak ada zakat Lung nyenyak kita tidak butuh zakat kau nyawuk. ngono lelele lanjut piye payah jadi ora iso sugih kabeh ora iso oh ki meng nerangake rezeki Gusti Allah sing ngedum sing diparingi akeh supaya ora kakean diutahno. Bahasane hadis niku. Bahasane hadis. Ya. Nek ana wong lagi kelan, bahasane idza tabakhta maraqatan fa ma'aha wa ta'ahad jironaka. Ini bahasa hadis. Idza tabaqta maraqatan nek kowe nuju kelan duduh-duduh masakan apa wae fa'aksir maaha duduhe sing akeh banyu sing akeh wa ta'ahad jironaka tanggamu ciprati hmm. ciprati ku berarti sithik iki akeh sing nok kendil hmm. ida atau bahta marokotan. Nek kue nuju masak. Duduh. Ya. Fa'aksir ma'aha. Duduhe sing akeh. Wata'ah ta'ahad jironaka tanggamu ciprati. Nika jenekat. kondil kuwedi masak pirang-pirang nganti mumop terus nggawa patok nongar pelawang tonggo liwat ciprati tenan payah ini bahasa isyarah ciprati ngamuk tanggane ya. tegese piye ah niki kanggo bangun kerukunan kehebatan jeneng nabi wong sak desa mesti ana sing sugih ana sing semedeng ana sing ora hmm. sing ora pati duwe sing ora duwe niki pawone ora pati umum ora pati ana pegane ora pati kemebul muka bolak-balik isine sambel esok sambel bawang sore sambel kelapa awan sambel kecap dadi ora pati kemebul lah sing ngene wong suke-suke kan pawone kemebul terus pawon kok mabul setuhut gule senesut ngambing sut opor sut bakso sut bakmi terus kemebul terus ya lah tangga. tonggo no omah omah masakan digawangin lewat bako diserot nak jero omah waduh masakane kok eduk mendah ni aku ciciprati lho ngono niki wong wedok setor nyiprat aha jenen selasa rebo kemis jumah ora nyiprat terus esok Zainab kepethuk kancane Sri <laughs> terus metot-metotan wae. Ora laruan. Sebabe apa? Ora nyibrat. Hmm, niki. Hmm, nek nyiprat. Alhamdulillah, Mbak, ndek dawuh. Eco sangat jeng-jeng malih nggih. Walah. Wah, kepenak niki. Rukun. Lungo niku konsep penjeng Nabi namung siti Iza tobak tamaro kutan fa'aksir ma'aha wa ta'ahad jironaka Nek kelan dudu iseng oke okay. Tanggamu ciprati Ke dapur iki tempat persatuan Lan dapur tempat perpecahan hmm, Dapur Mulane nganti ida tobak Oh, dadi dapur itu pawon iku nggon perselisihan kalau nggon persatuan nggon kerukunan niku dapur kanjeng nabi dipusatke nang kono bahasane sangat indah ora kok sing sugih ngaweo sing ora ngono ya niki ah niki kanton jenengan sedaya iki kelebu sing pawone kerep ana pegane apa sing ora ana sampean ana engko sing lucu ku nek wong sugih pancen pawone dak dia dak diganu dak disetel-setel lucu niku senengane tuku wae tuku wae ya kudu anu tanggane piro pamane tuku opor tanggane 5 ya tuku 6 sing kanggo omah siji ya tanggane siji-siji ngono aturane oh nek ra ngono ora wong sugih ku Niki oh, ni, ini saja ada nak dok gelem tenan kan kepenak. <laughs> Masya Allah. Ya. Niki Al Quran ku isi ni kaya ngonaiku. Ya. Innahu sata Allah. Karena iku ana sapa Allah bi ibadi marang kelawan para kawulane khabiran ku zat waspada basiron tur mirsani. Allah ngerti waspada lan ngerti. Dadi wong diparingi rezeki iki menurut kemaslahatane. Sing diparingi kuwi pari pirang-pirang zakate ora metu. Engko malaikat dawuhi tikus. Kus kus. Ya ana tugas. Ini sapa? Kono ngene pemin. Iku eh, anu ora zakat ya. Tikus menyerang. Mohon izin. Wah, sing bae men gegere ora terus pundi tikus ngono ngono lah. wis mbok zakat yo dereng lah iku apa semarae ngono lah. <laughs> Oh, ha ah, sing tikus ndelandang dengene Ahmad. Lho, kono aja kono zakat re. Oh, menggo tikus e menggo. Lho tikus ngerti ngerti tikus ku ana kong sing ngongkon kok. Ya, ana sing ngongkon. Oh, niki. إنه كان بعبادي خبيرا بصيرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يعفي نعمه ومزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل على سيدنا محمد وآل أصحابه اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا الطيبة وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين